o'tgan darsimizda badr g'azovatiga nihoya yasagan edik bugun badr va uhud g'azoti o'rtalarida bo'lgan bir qancha voqealarni inshaalloh suhbat qilgan bo'lamiz asrlarni ozod qilishlik davom etdi asrlarni ichida qo'lida bir pul yo'qlar bor edi faqirlari bor edi sofiy ibn abi rufo ismli kishi ey muhammad meni qo'yib yubor men makkada molim bor shuni olib makkaga borganimdan keyin sizlarga qaytarib jo'natib yuboraman dedi asrlardan abu azza amr ibn abdulloh abu azza amr ibn abdulloh bu kishi faqir edi faqir edi o'zini ozod qilgani puli yo'q yana qizlar farzandlari ko'p edi qizlari ko'p edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga u aytdiki ey muhammad meni qo'yib yubor men faqirman qiz farzandlarim ko'p agar meni qo'yib yuborsanglar qaytib sizlarga qarshi urushmaslikka so'z beraman dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni hech qanday fidosiz hech qanday musulmonlarga qarshi urushmaydi lekin bu kishi keyin bu gapida turmadi musulmonlarga qarshi bo'lgan jangda yana bir qatnashdi yana asir tushdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelganlarida yana boyagi gapini qaytardi ey muhammad meni qiz farzandlarim ko'p men faqirman meni qo'yib yubor qaytib sizlarga qarshi urushmaslikka so'z beraman dedi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mashhur so'zlarni aytdilar hadislarini la yuldag'ul mu'min min juhrin marratayn la yuldag'ul mu'min min juhrin marratayn musulmon kishi bitta teshikdan ikki marta chaqilmaydi buyurdi olib chiqib qatl qilishdi abu sufyon badrdagi bu mag'lubiyatdan keyin qurashning shavkatini sha'nini ko'tarishlikni xohladi va aytdiki madinaga urush qilmasdan turib janobatdan yuvinmayman dedi ya'ni g'usul qilmayman dedi to madinaga borib urushib kelmagunimcha qurashiylardan unga yordam bergan ikki yuzta odam to'plandi ikki yuz kishini olib madinai munavvaraga qarab keldi endi ikki yuz kishi bilan madinaga qarshi jang qila olmaydi madinaga yaqinroq joyga to'xtadida madinada yashayotgan yahudiylarga odam jo'natdi ya'ni yordam berishlikka haya ibn ahtab yo'q men muhammaddan qo'rqaman sizlarga yordam berolmayman dedi lekin sallam ibn mushkim yordam berishligini aytdi hech kimga bildirmasdan qurol bilan yordam berdi madinadagi xabarlardan yetkazib turdi abu sufyon ana shu xabarlarga qarab musulmonlar ozgina g'aflatda qolganligidan foydalandida madinani tashqarisida dehqonchilik qilayotgan bir qancha dehqonlarga hujum qilib bittasini qatl qildi qolganlari qochib ketdi u dehqonlarni narsalarini olib orqasiga qarab qaytdi ya'ni shu bilan qasamini oqlagan bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib kelishi bilan tezlik bilan qo'shinni bir jamlab ularni orqasidan quvib chiqishdi bu chiqishlik g'ozivatu suvayq deyiladi suvayq deb nomlanishining sababi abu sufyon o'ziga oziqa bo'lishligi uchun xurmoni suvayq nomli navini olib kelgan edi endi musulmonlar quvib ketayotganda shu yuki og'irlik qilib tashlab ketgan edi suvayq nomli xurmoni o'lja qilib olishganligi uchun bu g'azot g'ozvatu suvayq deyildi demak abu sufyon madinaga jang qilmasdan turib janobatdan yuvinmayman degan qasamini mana shunday qilib oqlagan bo'ldi shu vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining qizlari fotima roziyallohu anhoni o'zining eng yaqin sahobasi o'zining qarindoshi bo'lgan Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuga nikohlab berdi va eng barakotli va xayrli nikoh bo'ldi. Va ana shu vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Ruqoya, Usmon roziyallohu anhuning qizlari Ruqoya payg'ambarimiz Badrdan qat vafot qildi. Usmon roziyallohu anhu payg'ambarimizga kuyovlikdan uzilib qolganligidan qattiq qayg'urganda Ruqoyadan keyingi qizi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Gulsumni Usmon roziyallohu anhuga nikohlab berdi. Suvay g'azoti Hijratning 2-yili Shavvol oyida bo'ldi. Endi Shavvol oyidan keyin Zulqa'da, Zulhijja, Muharram oylari keladi. Bu oylarda jang qilishing mumkin emas. Demak, hech qanday bir harakat bo'lmadi. 3-yilning Safar oyi kelgan paytda Badr g'azotidan keyin boshqa arab qabilalari ham Madinaga hujum qilishlikka shaylanib turgan edi. ularni ichidan g'atafon najddagi g'atafon qabilasi rasululloh ular bostirib kelishligidan borun burun avval qo'shini bilan o'zi bordi g'atafonliklar musulmonlarni kelayotganligidan xabar topib tog'larga qochib chiqib ketishdi rasululloh ularni yerida bir necha kun turdi rasululloh odatda bir yolg'iz qolishlik holatida ibodat qilish uchun yoki bir dam olishlik uchun g'atafonliklar tog'larni ustida qarab turganida payg'ambarimiz qo'shindan ajrab uzoqroq joyga borib bir daraxtni soyasiga yotib dam oldi shunda tog'da turgan g'atafonliklar aytishdiki bu kishini dedi muhammad alayhissalom bunaqa yolg'iz holatda topolmaysizlar kim borib yotgan joyda qatl qilib keladi dedi hech qanday soqchisi hech qanday qo'riqchisi hamrohi yo'q dasur ibn haris dasur ibn haris men dedi turdida hech kim kutmagan holatda hech kim bir sezmay qoldi shunday bir berkinib berkinib bordida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustiga shunday bordi qilichini ko'tardi hech kim yo'q rasululloh qimirlashlikka ulgurmaydi minni ya muhammad ey muhammad kim seni saqlab qoladi mendan dedi nabiy sallallohu alayhi vasallam xotirjam holatda olloh dedilar subhanalloh Alloh degan lafz chiqishiga Dasur ibn Haris orqaga bir ikki qadam tashadida yiqilib tushdi, qo'lidan qilich tushib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turdilarda qilichni olib turib, "Man yamnauka minni" dedi. Endi seni kim saqlab qoladi mendan? Al-aman ya Muhammad, al-aman, omonlik ber, omonlik ber, qaytib senga qarshi urushmayman dedi, payg'ambarimiz qo'yib yubordi. Buni kuzatib turgan tog' ustidagi g'atafonliklar dasur qaytib kelganda ha nimaga qilichni ko'tarib turib choppasdan orqaga qaytib ketding dedi dasur aytdi muhammad olloh deyishi bilan kimdir meni ko'ksimdan orqa qarab turtdi deydi yiqilib tushdim qo'limdan qilichim tushib ketdi deydi bu jibril alayhissalom kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni mana shunday bir qutulib qolishiga sabab bo'lgan edi safar oyidan keyin robiyul avval oyi kirdi nabiy sallallohu alayhi vasallam furug'ga hujum qildi Madinaning janubidagi Najron degan joy. Qurashni Yamandan kelayotgan karvoniga chiqishdi, lekin karvon qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Keyin bir voqea bo'ldi, Uhud g'azotiga sabab bo'ldi. Keyin yana bir voqea bo'ldi, Banu Qaynuqo g'azotiga sabab bo'ldi. Banu Qaynuqo g'azoti. Madinada Avs va Hazraj va boshqa arab qabilalaridan tashqari yahudiylar ham yashashar edi. bu yahudiy qabilalarning katta urug'lari banu qurayza banu nazir banu qaynuqo banu qaynuqo yahudiylari madinaga eng yaqin yashaydigan odamlar edi o'zlarining madinani ichida qal'alari qo'ronlari bor ichida ekin tikinlari suvlari hamma muhtojliklari bor edi musulmonlar yahudiylarni bozorga borib savdo qilar edi yahudiylarni asosiy ishi tijorat bo'lgan bir musulmon ayol yahudiylarni bozorga kirib oltin sotadigan do'konda o'tirib savdo qiladi savdo qilayotsa bir habis yahudiy keladida haligi muslimani ko'ylagini yoki ro'molini boyagi do'konni bir chekkasiga baylab qo'yadi bu muslima savdosini tugatib o'rnidan shunday turganida usti ochilib ketadi shunda baqirib yuboradi bu habis ishni qilgan boyagi yahudiy kulishni boshlaydi musulmonlardan biri turgan bo'ladida muslimaga bunday muomala qilganligiga hamiyat bu or qattiq narsa shunday borada hali kulayotgan yahudiyni qatl qilib qo'yadi yahudiylar yig'ilishadi bu musulmonni o'ldirishadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga odam jo'natadi yahudlar bilan musulmonlar o'rtasida kelishuv bor xiyonat qilishmaydi bir biriga tajovuz qilishmaydi dasturul madina deyiladi qotillarni menga tutib keltiringlar dedi payg'ambarimiz ular tutib keltirishlikni o'rniga mujrimlarni qo'rg'oniga kirishdida eshiklarni bekilishib urushga tayyorgarlik ko'rishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shin bilan keldi ular qo'rg'onlarga berkinib olishdi qo'rg'onni ichida aytayapmiz, bir yilgacha hech narsaga muhtoj bo'lmaydigan sharoiti bor edi ularni va qurol ushlashlikka yarayotgan 700 yuzta odam bor edi payg'ambarimiz kelib men sizlardan faqat mujrimlarni qotillarni berishlar talab qilaman dedi ular aytishdiki ey muhammad bizni Qurayshga o'xshab urushni bilmaydigan qavm deyapsanmi agar sen biz bilan urushsang biz seni albatta o'ldiramiz deydi. shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni qamal qildi 15 kun qamal 15 kun qamal davom etdi alloh taolo ularga yahudlarga mana shu gapirgan gaplarga qur'onda oyatlar nozil qildi qul lillazina kafaru satughlabun va tuhsharuna ila jahannama va bi'sal mihad. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يعيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ey muhammad kufr yo'lini tutgan kimsalarga ayting yahudiylarga ayting shak shubhasiz bu dunyoda mag'lub bo'lasizlar aniq mag'lub bo'lasizlar va oxiratda jahannamda to'planajaksiz naqadar yomon joy ey yahudiylar sizlar uchun biri Alloh yo'lida jang qilgan ikkinchisi kofir bo'lgan ikki guruh orasidagi to'qnashuvda ibratli hodisa bo'lgan edi ya'ni sizlar ko'rib turgan badr g'azotida mushriklar bilan musulmonlar o'rtasida bo'lgan jangda ibrat bor edi u musulmonlar o'z ko'zlari bilan kofirlarni ikki barobar ko'p ekanini ko'rib turadilar kofirlar ikki barobar uch barobar ko'p edi lekin alloh taolo o'zining nasri bilan nusrati bilan xohlagan qavmga g'alaba beradi olloh esa o'zi istagan kishilarni g'olib qilish bilan qo'llab quvvatlaydi albatta bu voqeada fikr egalari uchun ibrat bordir yahudiylar qamaldan qamalda turishdi qal'asidan chiqishmadi o'n besh kun qamalda turishdi alloh taolo yahudiylarning qalbiga qo'rquv soldi olloh ularni qalbiga qo'rquv soldi qo'rquv solganligidan oxiri ey muhammad bizga omonlik ber deyishganida payg'ambarimiz yo'q faqat urushamiz dedi ya'ni men sizlardan faqat qotillarni talab qilganimda sizlar urushlikka o'jarlik qildinglarmi endi urushamiz dedi yoki tastaslimunan hukmi meni hukmimga taslim bo'lasizlar dedi Xohlasam av qilaman, xohlasam qatl qilaman, xohlaganimni qilaman. Tastaslimunani hukmi. Ular rozi bo'lishmadi. Qamal davom etdi. Oxiri Alloh taolo ulardagi qalbidagi qo'rquvni ziyoda qildi, hammalari taslim bo'ldi. Hammalari taslim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 700 ta jangchisini qo'llarini bog'lab qo'yishlikka buyurdi. Va ularni hammasini qatl qilmoqchi ekanligini ozginagina sahobalarga aytdi. odamlar qarab turibdi qarang nima qiladi endi bularni ahdiga vafo qilishmadi xiyonat qilishdi qotillarni yonini olishdi abdulloh ibn ubay ibn salul munofiqlarning kattasi musulmonlikda davo qiladi lekin munofiq edi banu qaynuqo yahudlari bilan ittifoqi bor edi ular bilan ulfatchiligi bor edi qarasa payg'ambarimiz ularni hammasini qatl qilib yuboradi qatl qilib yuborsa uni ulfatlari do'stlari ketib qoladida uni himoya qiladigan quvvat qolmaydi uni shavkati qolmaydi hurmati qolmaydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga keldida ya rasululloh dedi ahsin ila mavali meni do'stlarimga yaxshilik qiling deydi subhanalloh yahudlar payg'ambarimizga qilich ko'targan yahudlarga musulmonlikni da'vo qilayotgan bu munofiq meni do'stlarimga yaxshilik qiling deydi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam teskari qarab oladilar ikkinchi marta keladida ya, ya rasululloh ahsin ila mavali do'stlarimga yaxshilik qiling deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchinchi marta teskari qarab oladi shunda yana ro'parasiga o'tadida yo rasululloh dedi ahsin ila mavali yetti yuz kishini bir kunda qatl qilasizmi dedi kim menga qoladi dedi kim meni himoya qiladi men oqidan ham sariqdan ham qorasidan qo'rqadigan odamman meni quvvatim qolmaydi meni do'stlarim yaxshilik qiling dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hali urush libosini yechmagan edi sovutiga qo'lini tiqib siltadi payg'ambarimiz ahsin ila mavali oxiri payg'ambarimiz senga ular dedi endi ularni taqdiri abdulloh ibn qo'liga o'tdi u ozod qilinglar hammani dedi qalbidagi qo'rquvni qattiqligidan banu qaynuqo yahudiylari haybarga borib jamlanishni boshladi haybarga ko'chib ketdi bir qismi qoldi lekin ko'proq qismi haybarga ko'chib ketdi haybarda yahudiylarni jamlanishligi mana shu banu qaynuqo g'azotidan boshlandi uhud g'azotiga sabab bo'lgan voqea qurayshni karvoni shomga borib kelishligi doimiy xatar ustida Musulmonlar Qurayshni karvoniga doimiy suratda hujum qilib turibdi. Ozgina izoh kerak bo'ladi. Qaroqchi olganmi musulmonlar karvonni yo'lini to'sgan bo'lsa? Yo'q birodarlar, avvalgi darslarda aytdik. Musulmonlar Makkada qolgan mol mulkini Quraysh talon-taroj qilib yuborgan edi. Musulmonlarni mol mulkini talon-taroj qilgan, o'zlarini haydab chiqargan edi. Musulmonlarni ularga bergan iqtisodiy javob edi. Undan tashqari qaroqchi tollamaydi. to'g'ri kelgan qavmi to'g'ri kelgan qabilani karvoni tolaveradi musulmonlar faqat quroshda karvon yo'liga chiqishar edi demak qaroqchilik emas bu musulmonlardan sulay ismli kishi o'zini kofirlardan bo'lgan naim ibn masud ismli ulfati bilan aroq majlisida o'tiradi u paytda aroq hali harom bo'lmagan edi bu musulmon bu mushrik aroq ichib o'tiribdi hali aroq harom bo'lmagan sulayq mast bo'lmadi naib ibn masud esa mas bo'lib qoldi va qurashni bir sirini sotib qo'ydi mastchilik qurash shomga karvoni omonroq borib kelishligi uchun boshqa yo'l qidirgan edi shomga olib boradigan yo'l faqat madina orqali bo'lar edi endi bular iroq tomon bilan aylanib o'tadigan bir yo'l yangi yo'lni topishgan edi yangi yo'lni topishgan edi uzoq edi lekin xotirjam edi va bu sirni tamomiy maxfiy qilishdi birovga bildirishmadi chunki qurashning tijorati tijorati asosiy savdo bilan liilafi quraysh ilafihim rihlatash-shita'i va sayf shomdan olardi savdo mollarini yamanga olib borib sotardi tijorati shu edi bu yo'lni yangi yo'lni tamomiy maxfiy qilishdi xabarini bu karvonga 100 ming kumushdan iborat mol jamlandi 100 ming kumushlik karvon endi boyagi naim ibn masud bu narsadan xabari bor masjidida o'tirib sulayqqa hammasini aytib qo'ydi sulayq hali mast bo'lmagan edi xabarni hammasini oldida to'g'ri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib turib hamma ma'lumotni aytdi qachon o'tadi qancha odam bor qancha pul bor to'liq ma'lumotni oldi yetkazib qo'ydi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zayd ibn Xorisa boshchiligida bir qo'shinni tayinladi Sariyani va karvon yuradigan, o'sha Iroq tomoni bilan yuradigan yo'lga borib kutib turishdi. Abu Sufyan boshchiligi bu karvon 100 ming kumush moli bilan ketayotganda kutmagan joyda musulmonlar hujum qilishdi. Abu Sufyan qochib ketdi karvonni tashlab, 100 ming kumushlik karvon musulmonlarning qo'liga o'tdi. Va mana shu zarba Qurayshni Uhud g'azotiga chiqishlikka turtdi. Chunki endi Iroq tomoni bilan ham boradigan yo'ldan mahrum bo'lib qolsa, Qurayshni Qurayshning hayot mamoti mana o'rtaga qo'yilgan edi. Abu Sufyon bu xatarni yo'q qilishlik uchun qaytib keldi va odamlardan qo'shin jihozlashlik uchun tabarruatlarni so'radi. Odamlar tijorat uchun to'plab qo'ygan hamma mol mulkini tashladi hatto ayollar taqinchoqlargacha tashladi Va Abu Sufyon o'zini qabilasi bilan kifoyalanmasdan g'atafon qabilasiga borib yordam so'radi ular yordam beramiz deyishdi chunki payg'ambarimiz yaqinda u yerga hujum qilgan edi so'ngra abu sufyon ahobish qabilasiga borib yordam so'radi ular ham rozi bo'lishdi shunday bir harakat qildiki uch ming kishilik qo'shin to'pladi badrga borganda mingta edi ular uch ming kishilik qo'shinni tayyorladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qurash qo'shin bilan chiqib kelayotganligi xabari eshitildi shunda rasululloh sahobalarga maslahat soldi nima qilamiz madinada turib jang qilamizmi yoki tashqariga chiqaylikmi shunda endi hamosat sahobalar bir shijoat qo'zib ketdi chunki ko'pchilik badrga chiqolmagan edi musulmonlar karvon to'sgani chiqib ketdi deb o'tirishgan edi jang bo'lgan edi payg'ambarimiz bilan birinchi bo'lgan g'azotda qatnasha olmagan juda ko'pchilik sahobalar alamda qolgan edi ularning ichidan anas ibn nazr anas ibn nazr badrda musulmonlar qaytib ketgan paytda rasululloh quraysh bilan to'qnashgan birinchi jangda birga bo'lmadimmi dedi agar bundan keyin rasululloh quraysh bilan yana to'qnash kelsa olloh ko'radi men nima ish qilishimni degan edi shunga o'xshab badrda qatnasha olmasdan alamzadada qolgan sahobalar chiqinglar yo rasululloh deb turishyapti rasulullohning ra'yi madinada qolishini hamza ibn abdul muttolib aytdi yo rasululloh agar madinaga o'tirib olsak chiqmasak qo'rqishdi deyishadi chiqaylik dedi boshqa sahobalar ham chiqishlikni tavsiya qilishdi rasululloh aytdilar men bir tush ko'rdim dedi qanday tush ko'rdingiz yo rasululloh roaytu baqaron tuzbah so'yilgan yoki so'yilayotgan sigirni ko'rdim dedi varoitu fi sayfi salama ey avijaj qilichimni qiyshayganini ko'rdim dedi varoituni adxulu fi dir'in hasina bir mustahkam sovutni chekilib ketayotganimni ko'rdim dedi nima deb tavil qildingiz shu yo rasululloh rasululloh aytdilar so'yilayotgan sigir dedi bu sahobalardan bir qanchalarini dedi shahid bo'lishi dedi qilichimdagi egrilik dedi meni ahli baytimdan bo'lgan bitta odamga bir musibat yetadi dedi endi men ichiga kirib ketayotgan sovutni madina deb tavil qildim meni ra'yim madinada qolish dedi lekin sahobalarda boyagi shijoati bilan boyagi qistov bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqishlikka qaror qildilar hamda uyga kirib urush kiyimlarini kiyib odatda kiyadigan sovutini ustiga yana bir qator sovutni kiydi chunki urush qattiq bo'lishini payg'ambarimiz bilgandek edi boshiga temirdan bo'lgan dubulg'asini kiyib chiqdi payg'ambarimiz kiyinayotgan paytda sahobalardan sad ibn moz roziyallohu anhu rasulullohni rayi qolish edi bizni qistovimiz bilan chiqib biz rasulullohni majbur qilib qo'ygan bo'lmaylik deyishdida payg'ambarimiz kiyinib chiqqanida yo rasululloh biz sizni bir majbur qilib qo'ygan bo'lmaylik agar qolish niyatingiz bo'lsa mayli qolaveraylik dedi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki urush libosini kiygan payg'ambarga to bu payg'ambar bilan dushmanini o'rtasini Alloh hal qilmagunicha libosini yechishlik mumkin emas dedi ya'ni kiydikmi endi yechmaymiz endi chiqamiz endi dedi chunki faiza azamta fatavakkal alalloh bir inson har qanday hisob kitob qiladi mulohazani qiladida bir qarorni qabul qilgandan keyin endi tavakkal qilib yurishlik kerak ikkilanishni bo'lmaydi bunaqa qat'iy qaror qabul qiladigan joyda musulmon odam ikkilanishi mumkin emas musulmonlar tashqariga chiqishdi bu g'azotga munofiqlar ham chiqdi abdulloh ibn ubay boshchilik bir to'p munofiqlar ham chiqishdi payg'ambarimiz bilan madinadan chiqqan qo'shinning adadi ming kishi edi ular Uhud tomonga qarab chiqib borar ekan, ko'zlangan maqsadiga, joyiga yetishlik uchun bir kishini dehqonchiligini bosib o'tishlik kerak edi. Bu dehqonchilikda egasi, bu yerning egasi Murbi ibn Qoydi ismli kishi edi, ikki ko'zi ko'r edi. Munofiq edi, lekin islomni da'vo qilardi. Musulmonlar uni ekinzorini tepalab o'tishligidan xabar topib turib, o'tmaysizlar meni yerimdan dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, o'tishimiz kerak, chunki bo'lmasam aylansak uzoq vaqt ketadi. o'tmaysizlar deb turib oldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'taveringlar dedi musulmonlar ekinni tepalab o'tib ketayotganda payg'ambarimizni haqorat qilishni boshladi boyagi ko'zi ko'r kishi shunda said ibn zayd roziyallohu anhu uni qanday qilib rasulullohni so'kasan deb qo'lidagi tayoq bilan boshini bir urib yorib qo'ydi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar ey said uni tinch qo'ying dedi ama ko'r dedi bu kishi ko'zi ko'r bo'lgandek qalbi ham ko'r ekan dedi u so'kib turaverdi musulmonlar o'tib ketishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'shinni uhud tog'ini oldiga olib bordida uhud tog'ini qo'shinni orqasiga joylashtirdi yani musulmonlarni orqasida uhud turibdi tog' oldida madina turibdi bu bilan payg'ambarimiz qo'shinni orqa tomonini tog' bilan himoya qildi endi mushriklar kelsa faqatgina oldini musulmonlarga qarab orqasini madinaga qarab turishlikdan boshqa chorasi yo'q edi payg'ambarimiz mana shunday qilib qo'shinni joylashtirib turganida abdulloh ibn ubay munofiq kechagina banu qanuqoni qaytarib yuborgan munofiq turib aytdiki menimcha jang bo'lmaydi dedi agar jang bo'lsa ham madinada bo'lgani yaxshi undan tashqari bu rasulullohni ra'yi edi men qaytdim qaytinglar deb turib madinaga qaytib ketdi u bilan birga 300 kishi qaytib ketdi Hatto Avs va Hazraj qabilasidan bo'lgan bir qancha odamlar ham ketganida boshqa sahobalar ularni nasihat qilib orqaga qaytarib qolishdi. 300 ta odam Abdulloh ibn Ubay bilan qaytib ketdi. Musulmonlar 700 kishi bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangga tayyorlanayotgan qo'shiniga agar ular sabr qilishsa, Badr g'azotida yordamga farishtalar kelgandek 3000 ta farishta yordamga kelishligini bashoratini aytdi. badrda mingta keldi bugun agar sabr qilib tursanglar uch mingta farishta sizlarga yordamga keladi astag'idbillah Walaqad nasarakumullohu bi badrin wa antum azilla. الله la'allakum tashkurun. axir Alloh Badr jangida kuchsiz bo'lsangizda sizlarni g'olib qildi-ku. Bas Allohdan qo'rqingiz. Shoyat uning ne'matlariga shukr qilgaysiz. Mu'minlarga Parvardigoringiz sizlarga 3000 ko'kdan tushirilgan farishta bilan madad berishi kifoya qilmaydimi degan paytini eslangiz. Yo'q, kifoya qilur. Agar sabr qilsangizlar va Allohdan qo'rsangizlar va ular kofirlar shu onda sizlarga hujum qilsalar, Parvardigoringiz sizlarga 5000 belgili farishta bilan madad berur. Ya'ni qiyin bo'lib kelsa 5000 tagacha tushiraman deyapti Alloh taolo farishtani. Bu madadni Alloh faqat sizlarga xushxabar bo'lsin deb va dillaringiz taskin topishligi uchun qildi aslida g'alaba faqat qudrat va hikmat egasi bo'lgan Alloh huzuridan kelur agar sabr qilsanglar badrda sizlarga mingta farishta kelgandek uch ming yoki besh ming farishtani men yordamga jo'nataman dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinni bir ko'zdan kechirar ekan bir qancha bolalarni qaytarib yubordi abdulloh ibn umar 12 yoshda kichkinalik uchun qaytarib yubordi yana bir bolani yoshi 10 edi uni ham qaytarib yubordi yana bir bolani yoshi 13da edi uni ham qaytarayotganda haligi 13 yashar bola aytdiki yo rasululloh men merganman dedi kamondan yaxshi otaman qaysi bir mo'ljalni bering hadafni men tegizib beraman deydi haqiqatan mo'ljallab berishuvdi bir mo'ljalda berishuvdi otib tegizdi bo'pti sen qolaver dedi qaytarilgan bolalarni ichidan bittasiga yo rasululloh a siz ruxsat bergan onani men kurasam yengib qo'yaman dedi siz qolishlikka ruxsat bergan anavi merganda agar kurashsa men yengib qo'yaman dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kurashtirib ko'ruvdi haqiqatdan yengib qo'ydi ha buni ham qoldirib qo'ydi madinaga qaytarilgan kishilardan yoshlardan zaydning o'g'li usomat ibn zayd ham bor edi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته